Salutas Eduardus, cae bon al mia hodiaua podcasto. E, bone, hodiau, e, bone, mi volas tisatigi vin pri la nuna dato. E, hodiau estas la dudec sepa de marto, 2026. dudec ses do eh que ancao rimarkindas que odio estas vendredo bone eh unue e eh, mi vola stan vin pro latento kai espereble mi povos daurigi, origi eh, citi un penon ki temas pri la al chuto de podcasto e eh, char mi tre juas eh eh eh farajon kai bone eh bone hodiao eh bone eh, eh cadre de la climato au vetero pone la temperatura eh, ancora eh, estas eh estas alta al menos por mí eh que yes eh tamen tamen eh mi habas eh climatisilon que mi usas gin eh que verdire eh eh compare con eh, la antagua monato eh, februaro eh mi pensas que eh chimonate eh la temperatura estas eh sufice eh eh sufice agrabla kai eh sufice eh, eh yes mi poas eh mi poas eh jui eh mi han eh, heime eh char mia climatisilo eh, eh havas eh sufician povon por eh mal altigi la temperaturon kai eh eh tiel mi sentas eh mi fartas eh pli bone prave eh do certe eh eh citi citia climato citia temperaturo eh dauros eh, pli multe eh, mi jam mensis au mi jam clariis eh, al vi tion eh, bone, unue mi loggias en Argentino eh, tamen mi loggias proxime al al Amazono eh, al Brasilo e eh, kai yes eh, eh, ni havas eh, eh, tropican eh, tropican eh, climaton si tie eh, tiel eh, bone anco eh, ni havas altan humidetson cae eh, bone la la combinajo de eh, humidetso cae alta temperaturo pone eh, ne placas al mi tutene eh eh tamen de nove jam al cutimitis al g eh uno echar mi mi lojas citie ecte mia nasquicho kai minenia eh minenia voyagis en alian urbon mone alian eh, distan urbon eh do mine vere mine conas alian spetson de climato eh do oye eh mi interesillas pri <laughs> pri voyajo en alian london eh que havas eh pli bonan climaton kai eh, eh tamen de nove certe mi devos al cutimigi al dio kai bone eh, yes do certe mia mia suferado eh, eh, de venas de mia malsano anco eh, char mi habas, eh, mi suferas de malsano kai citiu malsano eh, en bone mi mi res mi recevis diagnoson eh <clears throat> kiam mi havis dudek eh dudek unu jaroin eh ka ek de tiam mi bone mi suferas de gi ka eh eble eh, certe certe eh en estonta eh, podcasto mi clarigos eh, mi clarigos chion eh, pri tio eh, sed eh, minur minur volas diri al vi la nienon eh, eh, <clears throat> eh, jodiao eh, bone citiu malsano eh, creas eh, creas eh, multa in problema in por mi multa in problema in eh kai ti ai problema i precipe relatas al al al mia al la povo de mia organismo de mia de mi organismo por conservi eh, mineralo in chu do certe mi havas eh, mi eh, yes mi mi emas mia mi mia or, mia organismo emas al la perdo de mineraloi kai eh, foje eh, kai eh, kai tial mi eh, mi mi ne povas eh, mi ne povas eh, mi ne povas al fronti eh, eh, altan temperaturon eh, precipe kiam eh, precipe dum promenado extere dum restado extere eh, eh, certe eh, eh, do eh, certe eh, si tiu problemo povos esti solvita au almenau eh, pli mal pli solvita eh, per eh, per dieto kai aliai eh, aliai curasiloi eh, tamen mi ne havas aliron al tio eh, almeno eh, eh, almeno nun mi ne havas tion eh, tamen yes eh, do eh, kai bone mi mi presento vi alian eh, problemon eh, mi ne havas eh, unue mi ne havas laboron au officion eh, dos eh, kai mi <clears throat> mi provos eh, clarigi eh, eh, la kialon por tio eh, eh, pritio pritio eh, do eh, mi havas mm, bone eh, mia situazio estas eh, trege complexa kai eh, mi ne povas eh, doni al vi eh, la tutan clarigon per un podcasto tio ne eblas eh, tamen eh, dum tempe dum tempe mi nur diros al vi che mi havas eh, eh, perturbon sigan perturbon kai eh, eh, ecte mia nasquillo, au ecte mia infanezzo kai compreneble eh, eh tia que mi nenia recebis terapion e eh, curasilon eh por tio eh bone eh tia tia malsano tia perturbo eh bone mal plibonigis eh kai ancora o gi mal plibonichas kai mal plibonigas eh eh mian manieron por eh por eh, sentimin eh, por por mia bonfarto eh do eh, certe eh mi poas almenao conjecti che mi mi povos havi diagnoson de aut bautismo también de nove eh, mine povas acerti nenion nenion mi povas acerti eh, char mi eh, eh, mi mi devas eh, havi eh, eh, diagnoson eh, de eh, kai eh, nenian tion mi ricevis do certe mi poas conjecti eh, conjecti multain eh, multain tialoin eh, eh, pri mia situazio pri la pri la radico de mi ai problema tamen de nove eh mine bolas eh, doni a vi eh malveracion eh do certe mi havas mi havas eh, supos eh, mi suposas eh, <clears throat> multe multon tamen de nove mi neniam recebis eh, mi neniam recebis eh, mm, examenon teston de terapiisto eh, tiel eh, mi ne povas doni veran eh, veran eh, diagnoson eh, mi nur supposi ion tamen ne nion mi povas aserti do eh, certe eh, eh, mi ne volas eh, perdi speron eh, mi mi lochas eh, chitie en en la norda parto de argentino kai eh, verdire mi mi havas ancora mi havas rememoron pri restado en malsan de yo eh antao eh tu yaroi shaina san mi kai yes eh mi prescao mortigis eh tie eh kai yes mi mi havas mi mi estas tre dankema pro tio ke mi transvivis tion kaj mi ancora mi estas eh, vivanta eh, do eh, certe se mi povus havi eh, aliron al al pli eh, al pli bona curasilo eh, shainas a mi che mi pobos pli mi pobos eh, pli mian bon, bon farton mian farton mian farton eh, yes do certe yes eh, set anca rimarkindas che mi jam habas eh, tridec op yaroin do eh, se mi neniam ricevis eh, neniam eh, terapion eh, eh, mi mi dubas pri pri la certo che mi povas che mi mi povas plibonigi eh, eh, certe yes eh, mi mine mine mine mi certe sias che mi povos eh, limonigi se mi eh, se o exemple ris, mi ricebus eh, terapion tamen de nove eh, char mi jam havas eh, mi jam estas eh, eh, plen cresculo eh, eh, mi havas grandan dubon pri eh, pri vera eh, pri vera eh, Rezanillo, do, eh, Chu, eh, do, eh, tamen de nove mi, mine rifusos la eston de terapia en mi mia vivo, tené mi bolas, Javi, aliron al tamen mine povas Javi tion pro mia manco de fins finanza e rimedo e do ja mensis insistion eh, min havas eh, min eniam havis laboron kai certe eh, dia tia <clears throat> tia traito au tia tia facto eh, certe havas radicon en mia en mia sica perturbo. turbo eh, trever shine do eh, pone eh, tamen de nove mi mi mi fartas bone eh, almeno nun ka e hodia estis eh, estis bona tago por mi ka e espereble mi povos eh, eh, mi povos daurigi eh, ci tion penon eh, cae ancao eh, mi estas eh, ancora mi lernas idon cae mi volas ancao eh, doni contribuon al tio bone mi jam creis conton eh, ce multipedia Eh, por contribuir al, Wikipedia por ido do serte mi, mi jam estas contribuanta al tia proyecto eh, tamen eh, ancora mi bolas eh, plibonigi mian lerton eh, pri ido do certe mi estas mi estas penanta eh, fari tion eh, plenumi tion eh, do bone, mi, mi venas a la fino de mia podcasto de mia hodiaua podcasto kai bone eh, de noves eh, dankon pro la atento la auscultado kai bone eh gis morgo kai eh, yes bonan tagon al vi